بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب درس o'tadigan وتكن درس تجي ma'lumotning haqiqa ma'lumotlarning haqiqati to'g'risida tafsiri to'g'risida o'tgan darslarimizda tavhid to'g'risida biroz suhbatlar bo'ldi ana shu tavhidning vojibligi va uning fazilati va ana shu oxirgi darsimizda ana shu tavhidga da'vat qilishlik umumiy mana shu ma'noda butun musulmonlar ittifoq qilishadi tavhidni vojibligi va fazilati va unga da'vat qilishlik kerakligi to'g'risida butun musulmonlar ittifoq qilishadi lekin mana shu o'rinda mana shu vojibligi va fazilatligi shunchalik darajada bo'lgan va unga da'vat qilishligi kerak bo'lgan tavhidning tafsiri va sharhi bayoni nima deb tushuncha berishligi bu kalima va bu kalima nimaga dalolat qiladi shu to'g'risida dars bugungi darsimiz inshaalloh sababi ko'pincha la ilaha illalloh kalimasi aytilaveradi la ilaha illalloh kalimasini birovdan talab ham qilinadi <coughs> la ilaha illalloh deb ayting deb lekin haqiqatga kelib to'xtaladigan bo'lsa shu la ilaha illallohga da'vat qilib turgan shaxsni o'zi ham va la ilaha illalloh talqin qilinib turgan shaxs ham bu la ilaha illalloh kalimasini ma'nosi va sharhini tushunmaydi shuning uchun bir necha oyatlar va bir hadis bilan muhammad abdulvahob rahimahulloh shu ma'noni bayon qilib beradilar shuning uchun oyatda oyatni keltirdilarki ulaika allazina yad'una yabtaguna ila robbihimul vasilata ayyuhum aqrab boshqa bir rivoyatda ulaika allazina tad'una yabtaguna ila robbihimul vasilata ayyuhum aqrab aytmoqchiki sizlar ularga duo qilib ibodat qilib turganinglar ularni o'zi Allohga yaqin bo'lishlikka bir sabab qidirishadi. Qana qilib ularga duo qilasizlar demoqchi. Ya'ni bu oyatni ma'nosida Imom Buxoriy rahimahulloh ibn masud roziyallohu anhudan bir asar keltiradilarki aytadilarki odamlarni ba'zilari ba'zi bir jinlarga ibodat qilishardi hatto jinlar ana shu odamlar ibodat qilib turgan jinlar islom haqiqatini tavhid haqiqatini bilib islomga kirishadi lekin mana shu jinlarga ibodat qilib turgan insonlar o'zlarini shirklarida qolib ketishadi ya'ni Alloh aytmoqchiki sizlar ibodat qilib turganinglar ular Allohga ibodat qiladi-ku, qana qilib sizlar unga ibodat qilasizlar? Bu mushriklar Alloh subhanahu va taologa ham duo qilishadi. va shuning bilan birga jinlarga, farishtalarga va yoki Isoga yoki Uzayrga va ba'zi bir qabrlar yoki shunga o'xshagan narsalarga ham duo qilishadi allohga ham duo qilishadi va bularga ham aslini olib ko'riladigan bo'lsa ana shu bu banda bu e, adashishda bo'lib turgan ibodat qilib turgan shaxslarni ma'budotlari o'zi asl Allohga ibodat qilishadi ular. Qana qilib bu sizlarni ma'budiylar Allohga ibodat qiladi-yu, sizlar haqiqiy ma'budni tashab birovga ibodat qilib turgan narsani o'zingizlarga ma'bud qilib olasizlar. bu oyatni bobga munosabati shundan iborat ular Allohga ham ibodat qilishadi shuning bilan birga boshqa birovga ham ibodat qilishadi ulardan bu ibodati qabul qilinmaydi balkim ibodat faqatgina yolg'iz Allohni o'ziga bo'lishlik kerak Shuning uchun bu ma'noni keyingi oyat sharhlaydiki, aytadiki, va qavluhu ta'ala va iz qala Ibrohim li abihi va qavmihi innani bara'un mimma ta'buduna illa allazi fatarani. Ibrohim alayhi salatu vassalam Imamul Hunafa o'zlarini otalari va o'zlarining qavmlariga aytdilarki innani bari bara'un mimma ta'budun bara bu fa'alun vaznida innani bara'un mimma ta'budun man sizlar ibodat qilib turgan ma'budotingizdan pokman illa allazi fatarani faqatgina meni yaratuvchim dangina pokmasman ya'ni ungagina ibodat qilaman demoqchi bu oyat innani bara'u mimma ta'buduna illa allazi fatarani degani <coughs> xuddayki la ilaha illalloh degan kalimani ma'nosida la ilaha innani bara'un degani mimma ta'budun ya'ni Allohdan boshqa ibodat qilinib turgan narsalar yo'q hech qanaqa narsa mumkin emas ularga ibodat qilishlik illallazi fatarani faqatgina meni yaratgan Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz o'zi mana shu tawhidning haqiqati va tawhidning tafsiri va sharhi shu bo'ladi butun Allohdan boshqa ibodat qilinib turgan narsalarni hammasidan yuz o'girib voz kechib faqatgina Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz o'zigagina ibodat qilishlik. Mana shu tauhidning tafsiri va la ilaha illalloh shahodatini tafsiri bo'ladi. Bu oyatlarda o'zini man Allohga shirk keltirmayman shirk keltirishlik faqatgina butlarga ibodat qilishlik bo'ladi deganlarga rad bor bu oyatlarda balkim kimda kim Allohga ibodat qilsa va Alloh bilan boshqa bittasiga ham ibodat qilaveradigan bo'lsa u shirkka yo'liqqan bo'ladi keyingi oyatda Alloh aytadiki, "Ittakhadhu ahbarahum va ruhbanahum arbaban min dunillah." Va qawluhu, "Ittakhadhu ahbarahum va ruhbanahum arbaban min dunillah." Ular o'zlarini ahborlari, ya'ni yahudiylarning olimlari va ruhban, nasoralarning obidlari, rubbotlari ular o'zlariga ahbor va ruhbanlarni Allohdan boshqa rab qo'yishdi o'zlariga. Allohdan boshqa Rab qolishdi. Adi ibn Hatim radhiyallohu anhu Adi ibn Hatim radhiyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi va sallamga kelanlar Hadis Musnad Ahmadda, hadis isnodi sahih. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam mana shu oyatni o'qinglar. Ittahadu ahbarahum va ruhbanahum arbaba min dunillah. O'zlariga rab qilib olishdi deganda degan oyatni o'qigan vaqtlarida Adi ibn Hatim radhiyallohu Adi ibn Hatim radhiyallohu anhu aytdilarki, innahum lam lam ya'buduhum dedilar. Ular ibodat qilishmasdi ularga. ularga ibodat qilishmasdi deganlarida ibodat qilishlik faqatgina bir muayyan suratdagi bo'lgan narsa emas balkim butun hamma narsa Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz o'ziga bo'lishligi hammasi tavhidligini bayon qilib beryaptilar nabiy sollallohu alayhi vasallam shunda aytdilarki balkim ular ibodat qilishardi sababi ana shu ahborot va ruhbonlar halol qilib bergan narsalarni ularga haromni halol qilib berishsa halol qilishardi va halolni harom qilib berishsa ular harom qilishardi dedilar mana shu ishlari ulardan bo'lgan ibodat bo'ldi sabab tahlil va tahrimda Alloh subhanahu va taologa shirk keltirishdi va shuning bilan itoat bobida ibodat qilishdi mana shu o'rinda shayx islom Taymiyo rahimahulloh mana shu oyatni tafsirida fatavolarda aytadilarki mana shu ahboru ruhbonlarga yoki ba'zi bir hozirgi podsholarga itoat qiladiganlar ikki holatni birida bo'ladi biri ochiq shirk va kufr bo'ladi va ikkinchi holati shirk e, e, ikkinchi holati ma'siyat gunoh bo'ladi kufr darajasiga yoki shirk darajasiga yetmaydi birinchi holati ana shu tahlil va tahrimda itoat qiluvchilar ana shu itoat qilinib turgan shaxslari Allohning dinini o'zgartirib haromni halol qilib halolni harom qilib turganliklarini bilishadi va shuning bilan birga Allohning diniga qarshiligini bilib turib haromni halol va halolni harom deb e'tiqod qilishadi nima uchun o'zlarini raislariga ergashishlik uchun Vaholanki ular mana shu tahlil va tahrim Allohning diniga qarshiligi va u aslida halol edi bular harom qilishdi va u aslida harom edi bular halol qilishganligini bilishardida mana shu Alloh subhanahu va taologa shirk keltirishlik bo'ladi. Ular ana shu o'zlarini boshliqlariga namoz o'qishmasa ham, sajda qilishmasa ham ana shu ishlari uchun Allohga shirk keltirgan bo'ladi. Demak, Allohga shirk keltirishlik ba'zilar o'ylaydigan namozgina emas. Balkim itoat ham shirkka kirib qoladi. Duo ham shirkka kiradi. Qo'rqish ham shirkka kiradi, tavakkul ham shirkka kiradi. Mana shu amallarning hammasini Allohga qilishlik mana shu tavhiddir. bu birinchi holati ikkinchi holati bularga ergashib turganlarning ikkinchi holati qanaqa bo'ladi desa ular halolni harom halol deb e'tiqod qilishadi haromni harom deb e'tiqod qilishadi shariatga muvofiq lekin Allohga osiy bo'lib nafslariga ergashib ana shu amalni qilishadi shariatga qarshi va ular shariatni o'zgartirishmaydi bu bilan va halolni harom deb e'tiqod qilishmaydi haromni halol deb e'tiqod qilishmaydi birinchi birinchi holatga o'xshab balkim aroqqa yo'l ochib bersa aroq ichadi zinoga yo'l ochib bersa zino qiladi shunga o'xshagan narsalarni qilishadi ularga yo'l ochib berilishganligi uchun vaholanki ular mana shu halolni harommi harom deb e'tiqod qilishadi-yu, lekin nafslariga ergashib ana shu iqtirof amalni qilishadi. Bular dinlar e, Sheyx Islom Taymiy rahimahulloh ikkinchi holatdagi odamlar boshqa ma'siyat gunohlarni qilayotgan musulmonlar kabi bo'ladi. Bular holatlari kufr darajasiga yoki shirk darajasiga yetmaydi. Mana shu holatda e'tibor berishimiz kerak. Mana shu holatda ba'zi bir e, takfir fikrlariga e, ya'ni chalg'ib qolgan birodarlar mana shu tafsilni bilishmaydi. Odatda ittahadu ahbarahum va ruhbanahum arbaba min dunillah degan oyatni takrorlashaveradi-yu, lekin ahli sunna va jamoat aimmalari qanaqa tushunishlar tushunishganligini ham ko'p qiziqishmaydi. Balkim insofdanki va Allohdan bo'lgan tavfiq bo'ladigan bo'lsa ularga va tasabbut bo'ladigan bo'lsa mana shu ma'lumotlarni bir yaxshilab murojaat qilishliklari va mana shu makonlardan izlab bahs qilishliklari lozim bo'ladi. Sabab bu oyatlarni teskari tushunishlik ham o'ziga voy va birovlarga ham balo bo'ladi. Nasallallohu afiya. Demak, mana shu o'rinda bildikki, shirk deganimiz u faqatgina muayyan bir surat emas balkim uning suratlari ko'p u faqatgina butlarga ibodat qilgan toshu tog'ga ibodat qilgangina mushrik bo'lmaydi balkim Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz o'ziga bo'lishlik kerak bo'lgan amalni kimga Allohdan boshqasiga qiladigan bo'lsa u shirk qilgan bo'ladi va yana mana shu ma'noni tafsirlashga boshqa bir oyat keltirilarki va qavlullohi taala va minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah aytadiki Alloh subhanahu va taolo odamlardan shunaqalari borki ular man yattakhidhu min dunillahi andadan Allohdan boshqa Allohga shirik qilishadi olishadi va ana shu o'zlariga Allohga shirk qilib olishgan narsalariga narsalarini Allohni yaxshi ko'rganlaridek yaxshi ko'rishadi. Bu oyatda aytilyaptiki, mana shu Allohga shirk keltirib turgan shaxslar Allohni yaxshi ko'rishadi. Allohni yomon ko'rishmaydi ular. Ya'ni Allohga ham ibodat qilishadi. Allohni yaxshi ko'rishadi, duo qilishadi. Va shuning bilan birga Allohdan boshqasiga ham ibodat qilishadi. Alloh subhanahu va taolo bu narsani inkor qildi. Butlarni va boshqa boshqa qaysi bir narsaki Alloh bilan boshqa Allohni ham yaxshi ko'rsa va shuning bilan birga Allohga boshqa bir narsani muhabbatiga sherik qiladigan bo'lsa Allohni yaxshi ko'rgandek yoki Allohni yaxshi ko'rishligidan ko'proq yaxshi ko'radigan bo'lsa bu uni iymonda qilmaydi buni balkim u odam iymondan chiqib qoladi وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وفي الصحيح دوتلان وفي الصحيح ديقالردان مقصد بوتا حديث صحيح مسلم ده نبي صلى الله عليه وسلم اتلال كي من قال لا إله إلا الله كم دا كم لا إله إلا الله كلمة سنيتسا va kafara bima yu'badu min dunillah va Allohdan boshqasiga ibodat qilib turgan boshqasiga ibodat qilib turgan narsaga kofir bo'lsa va haruma maluhu haruma maluhu va damu mana shu odamni moli ham qoni ham musulmonlarga harom bo'ladi va uni qalbidagi o'sha iymoni to'liq bo'ldimi yoki nuqsonmi yoki nifoqmi biz u yog'ini bilmaymiz uni hisobi Allohga Bu hadisda Nabi sallallohu alayhi va sallam uni moli va qoni musulmonlarga harom bo'lishligini ikkita darajaga e, ikki holatga bo'ldilar va mana shu ikki holat bitta ma'noga ega bo'ladi. U nima u? Birinchisi la ilaha illalloh kalimasini aytishlik va ana shunga e'tiqod qilishlik va shuning bilan birga va kafara bima yu'badu min dunillah Allohdan boshqa boshqa ibodat qilinib turgan narsalarga kofir bo'lishlik kerak. Bu dalilki bir odam la ilaha illalloh kalimasini aytib qo'yishlik bilan kifoyalanishligi yetmaydi. balkim u Allohdan boshqasiga ibodat qilib turgan narsalarni hammasiga kofir bo'lishlik kerak va shuningdek Allohni dinidan boshqa dinlarni hammasiga kofir bo'lishlik kerak kimda kim la ilaha illalloh kalimasini aytadi va shuning bilan birga boshqa dinlarni ham to'g'ri deb bilishi mumkin nasoro yahudiylarni dini ham to'g'ri desa yoki shaxs o'zi bilgancha dinni tanlab olishlikka haqli desa la ilaha illalloh desa ham unga la ilaha illalloh kalimasi foyda bermaydi sabab nabiy sollallohu alayhi vasallam bitta jumlani yetib qo'ymadilar man qala la ilaha man qala la ilaha illalloh deb balkim yana izofa qildilarki va kafara bima yu'badu min dunillah va shuningdek Allohdan boshqasiga bosh ibodat qilinib turgan boshqa narsalarning hammasiga kofir bo'lishlik kerak mana shu ma'no e'tibor berilishligi kerak bo'lgan ma'no shu tavhidni tafsiri shu bo'ladi shuning uchun ibn abdul vahob rahimaulloh mana shu e, oyatlar va hadislardan olgan e, e, masalalarni birida foydalarini birida aytadilarki hada min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illalloh mana shu hadis la ilaha illalloh ma'nosini bayon qiladigan juda bir oliy bir hadislardan biri fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha 'asiman lid-dam wal-mal sababi bu hadisda nabiy sallallohu alayhi vasallam la ilaha illalloh kalimasini faqatgina talaffuz qilib qo'yishlikni o'zini dinu molli e, qonuni bir odamni qonini va molini saqlaydigan qilib qo'ygan yo'q balki shuningdek wala ma'rifati ma'naha ma'al lafziha o'sha ma'nosini bilib talaffuz qilishligi ham yetmaydi la bal al iqror bidalika shuni iqror qilishligi ham yetmaydi bal wala kawnahu la yad'u illa Allah wahdahu la sharika la va shuningdek Allohni yolg'iz o'zigagina ibodat qilishlik ham yetmaydi balkim u nima qilishlik kerak Allohdan boshqasiga ibodat qilinib turgan narsalarni hammasiga kofir bo'lsagina mana shu salomatlik bo'ladi unga. La ilaha illalloh kalimasini tafsiri va sharhi shundan iboratdir. Mana shu ma'noni o'zimiz bilishligimiz va mana shu la ilaha illalloh kalimasini talaffuz qilib tushunmay yurganlarga tushuntirishligimiz va sharhlashligimiz va nashr qilishligimiz lozim bo'ladi sabab qancha qancha musulmonlar borki mana shu la ilaha illalloh kalimasini talaffuz qilishadi lekin tepada aytilgan munkarlardan xolis bo'lishmagan qutulishmagan sababi ular mana shu kalimani tafsirini bilishmaydi shuning uchun bu bobni bilishlik va uni sharhini sharhini tushunishlik eng bir oliy va muhim narsalardan va shunga e'tibor berishligimiz bizdan talab qilinadi Shu bilan bugungi darsimiz e, inshaalloh nihoyasiga yetadi. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Allohumma solli ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.